nahi genuen salhatu detete emari, agun haspulia hunde aladela, behien primen deklazioen gainen, egun maksuen erantik haste italditugu, deklazioen egiten du internetez, eta ez da jauze, xe eta ez da jauze, ez da izkiatia, ze, ze imeak dugun, nola imeak dugun, biziki informazioen faltada, jende gestakite, horre sinatu behar ditugu gauza batzu, jakin gabe, xuxien, zertan gien. Biziki, arrangura badira, eta gauza hori guna egintuen salatu, behar zela gauza klartu, ez zula gauza hori irauten hal. Behi primen dozera aspaldian sendikatak eta edira gora menek tratian, eta orai hartio, orai guain ikuste gauzak puskat argitea dien, bena biziki luzat etzien gauzak argide, egun ba gauza bat egin ba errentzuten, biha munean beste eta bazen badan asper biziki mementuan. Amak behi horien gainean, erran dute, behi guzia privateak izan dira, erran zuten hori 2008an iruan, urrian, 2008an hori. Horatu dira, ez dut horrek izan ahal. Hortako, ez haiduzte kriterio batzu, eta gu galein duna, eskolegi, eta biar nuko laborari galein duna, amak behizpetik izpetik kakoak, hori gona mendek erran adu, ara dut egin horren, gu galein du, amak behi izpetikako topak, Hetzen mazien emendatzea eta urtzen, prima atxitzia, prima, enako, eh, prima atxikitzia. Iluiz, eta hartan duntza iluiz horreko egunean, gauza hori atxikia zain da. Egan nahi, labore bate balematu behi, zazpibehi, eta bimila eta hamostian, da edo hamaseian, heltzen bada hamar behita beden, zazpi behitako kota edo primen heina atxitzen halko du. Bena hori ide ono, <laughs> hori ide ono, ez dakar. Ara, konfirmatzeko da hori no, hori da? Oh, hori ba, ba, ba, ba. Biziki gauza, konfirmatzekoa da.